Прашање број 8. Што направија пријателите за да возвратат? Еден мал подсетник, молчењето не помага, тоа го прави известувањето и менувањето на работите.